Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 16, 1220. Ang kamatayan ng mga unang Pransiskanong martir na naatasan ni St. Francis ng Assisi na mangaral at magpalawak ng salita ng Diyos sa Moors, Morocco ang mga misyonaryong sina Acurcio, Adiutos, Berard, Otto at Peter ay pinaslang ng sultan matapos na ring pasikatan ng mga pagganong Saladin. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.